het hulle verover, en hulle name verander na die tentorpe van Jair. Noobal geken het in die dorpjes rondom aangeval en verover. Hy het die plek Noobal, na homself, vernoemd.